Dumnezeu vă aduceți aminte, exact după laudă și închinare am intrat pe ușă. Rudely interrupting your guys' youth service. Uh, am fost puțin cam obraznic, că am intrat exact în mijlocul uh, uh, întâlnirii voastre. Hopefully you guys will forgive us because Sper să ne iertați că, no. We love you. Vă iubim. You're like family to us. Și chiar sunteți ca și familie pentru noi. And you know, in, in coming here um, for this 10-day trip, Uh, și am venit în, în, în uh, excursia asta, adică uh, vaca- nu vacanță, excursia asta de 10 zile. I told my friends, I said, the only worry that I have in coming to Romania. Și i-am spus uh, <clears throat> unei prieteni de-a mele, singura grijă pe care o am prin faptul că vin aici 10 zile, is that after 10 days, e că după 10 zile, My accent will be too strong. Uh, accentul meu va, va deveni foarte clar pentru toți americanii. That you won't even be able to understand my English anymore. Uh, încât uh, nu o să mai puteți să mă înțelegeți nici voi engleza mea. But so far that's the only phrase that I know. Dar uh, până acum e singura frază care am învățat în limba română că sunt ucraniancă. So I don't think that's going to be too bad of a, of a worry. Așa că nu cred că o să mă afecteze accentul meu. But really it's been an amazing week so far. Dar chiar a fost o săptămână super. We th- I think you guys may have the funnest church in all of Romania. Uh, eu sincer cred că voi aveți una dintre cea mai distractivă biserică din toată România. So give yourselves a hand. Așa că aplaudați-vă. You know, Pastor Pancho was talking about the soccer game yesterday. Uh, Pastorul Pancho vorbea despre uh, meciul de fotbal de ieri. Which is one of the highlights of my trip. Care a fost una dintre momentele cele mai speciale din uh, uh, uh excursia noastră aici. He, now you guys heard about those girls who they had to go over to the Romanian team. Ați auzit de fetele care trebuie să meargă la echipa american, uh, română. That was me. Eu am fost una dintre acelea. <laughs> So you're welcome for the win. Așa că puteți să mulțumiți și mie pentru că ați câștigat, I didn't score any goals, N-am marcat niciun gol, but I stood there dar am stat acolo în apărare the whole game întreaga seară and I touched the ball once. și am atins mingea o dată. So you're welcome. Așa că mulțumesc. <laughs> Cu plăcere, mai bine zis. But really, I'm. Um, we've been blessed so much this week. Uh, am fost așa de binecuvântată săptămâna asta. And I'm sure you guys hear this every time you have a team come over Și here. 100% că auziți uh, din partea fiecare echipe care vine uh, And, și vă vizitează. You know, Pastor Ted, Pastor Mona Lisa, we came here wanting to bless you guys. Și uh, Pastor Ted și Mona Lisa, am venit aici cu gândul ca să vă binecuvântăm. But in talking with the team this week, it feels like you guys have been the one blessing us. Dar vorbim cu ceilalți din echipă, chiar că voi ați fost cei care ne-ați binecuvântat Our pe noi. lives have been changed. Viețile noastre au fost schimbate. Our hearts have been touched. Inimile noastre uh, atinse. You guys have poured out so much love to us. Voi ați, uh, ați And turnat really, atâta dragoste uh, your whole church, noastră. your whole team. Și voi ca biserică și voi ca și echipă. So we just want to say thank you. Așa că vrem să vă mulțumim. And that we hope to take the passion that you guys have here. Și dorim să ducem pasiunea care voi aveți aici. And bring it back to the US. Și să o ducem direct în Statele Unite. And the bread. Uh, și pâinea de aici. Because it's really good. Care e foarte bună. And so tonight, if you guys could turn in your very brand new Pursue journals. Așa că uh, în seara asta puteți să deschideți la jurnalele voastre uh, uh noi nou nouțe. I want to speak to you guys tonight on one of my one of my greatest heroes right now heroes? Yes. Ok, vreau să vorbesc în seara asta despre unul dintre cei mai mari uh, eroi personal pe care eu îi am. And it's not Pastor Ted. Și nu este pastorul Ted. <laughs> no, but this hero of mine is in the Bible. Uh, acest erou al meu este se află în Biblie. I want to speak tonight from the character or from the book of Daniel. Vreau să vorbesc uh, din cartea Daniel în seara asta. So turn your Bibles to the book of Daniel. Haideți să deschidem la cartea Daniel. And you know, I was trying to find um, a specific verse to give you guys. Și m-am gândit ca să găsesc un verset spe- uh, special care să vi-l spun vouă. I really wanted to find that one part of Daniel's life that I could talk about tonight. Uh, m-am gândit ca să, ca să vorbesc despre unul dintre acele uh, părți ale vieții lui Daniel care chiar să vă atingă pe voi. But the more I read about Daniel and the more that I study about Daniel. Cu cât uh, citesc despre Daniel și studiez uh, Biblia despre Daniel, The whole point of his life uh, întreaga viață lui is that it wasn't just one moment in his life. E că uh, ce l-a descris și ce îl descrie pe el nu este doar un singur moment din viața but lui. from start to finish. Și de la început până la sfârșit, and everywhere in between, peste tot și uh, totul uh, uh, uh între cele două linii, you see that Daniel never stopped. Îți dai seama că Daniel niciodată nu s-a oprit. Giving everything he had a dat tot ce a putut to the purpose of God in his pentru a atinge scopurile lui Dumnezeu în viața lui. It was every chapter. Fiecare capitol e plin de asta. It was every verse. În fiecare verset. It was every day. În fiecare zi. When it was easy, when it was hard. Când era greu, când era ușor. Kind of like the way that God wants you to live for him. Cam așa vrea și Dumnezeu ca tu să trăiești pentru el. And so tonight we're going to get into the book of Daniel. Așa că vreau să ne uităm la cartea Daniel. But before we do, I want I want to pray. Dar înainte ca să facem asta, vreau să mă rog. So if you guys could bow your heads. Așa că dacă puteți să plecați capete. Close your eyes. Închideți ochii. And as I pray, și din ce eu mă rog, I want you to pray as well. Așa ca tu să te rogi de And asemenea. And I want you to ask God to speak to you. Cerei tu lui Dumnezeu ca el să-ți vorbească ție în seara asta. Because I, I believe he will. Fiindcă eu cred că el poate. Amen. Și el vrea. Amin. And Amen. Lord Jesus, we come to you tonight. Doamne Iisuse, venim la tine în seara asta. We're not here for a show. Nu suntem aici pentru un spectacol. We're not here for our friends. Nu suntem aici pentru prietenii noștri. God, we're here for you. Chiar suntem aici pentru tine. God, we give you our heart. Îți dăm ție inimile noastre. Lord, we give you our minds. Îți dăm mințile noastre. God, we give you every thought. Îți dăm fiecare gând, Doamne. Everything that would try to distract us, Lord. Orice lucru, orice gând care ar încerca să ne distragă atenția. You're more interesting than the person sitting next to us. Doamne, tu ești mai interesant decât persoana de so lângă mine. So we're listening to you. Așa că te ascult pe tine. In this next 35 minutes, Lord. În următoarele 35 de minute, Doamne, Lord, we are expecting to hear your voice. Doamne, ne așteptăm să auzim vocea ta. We are planning on hearing on you speak today. Doamne, și astăzi declarăm că tu ne vei vorbi astăzi. So speak, God. Așa că vorbește, Your Doamne. servant is listening. Slujitorul tău ascultă. I want you to repeat after me. Speak, God. Spune după mine. Vorbește, Doamne. Your servant is listening. Robul tău ascultă. Lord, we're here for you tonight. Suntem aici pentru tine în seara asta. Have your way in our life. Fă voia ta în viața noastră. God, let your will be done. Voia ta să se întâmple întâmple And everybody noastre. said, Și toată lumea spune, as loud as you can, cât de tare puteți? Amen. Amen. Amin. You know, I was thinking tonight as we were here on summer vacation. Uh, mă gândeam aici cum suntem acum în vacanța de vară. Of one of my favorite family summer vacations. Uh, mi-aminteam de una dintre vacanțele cele mai tari care le-am avut cu familia mea. And every year me and my family go to uh, a resort over in Oregon. Uh, fiecare an eu cu familia mea mergem la un uh, uh, un sat de vacanță în Oregon. It's a fun place and there's a Loc pool. Fine. There's a pool that we like to swim there. Este și un bazin de not în care poți să noți. But there's not a whole lot to do. Dar nu prea sunt foarte multe lucruri care le poți face în acel loc. And, you know, in my family there's just a bunch of girls. Uh, în familia noastră sunt multe fete. So we don't really do sports. Așa că nu prea facem, nu, nu prea suntem cu sportul. As the soccer players can tell. După cum și-au dat seama și cei care au jucat fotbal cu so mine we have ieri. To find other ways to entertain ourselves. Așa că găsim diferite moduri ca să ne distrăm și noi. I still remember one year. Țin minte într-un an. And I was about 12 years old. Aveam 12 ani. My youngest sister was about 4 or 5. Sora mea mai tânără, uh, mai uh, tânără avea 4-5 ani. Now we go down to the pool one day. Am mers la bazinul de not într-o zi. And there's nothing to do. Și nu nimic, nu puteam să facem nimic, era plictisitor. So we, we began to play a game of catch. Așa că ne-am gândit, hai să ne jucăm de a prin, ă, cine prinde mingea. But not with the ball. Dar nu cu o minge. Because we didn't have one. Fiindcă nu aveam o minge. So we thought we'd use the next best thing. A, ne-am gândit ca să folosim cel mai bun lucru. My little sister. Adică pe sora noastră, cea mai mică. Who was five. Care avea 5 ani. Now, it was a little bit easier for us at the time. La, pe vremea respectivă era foarte ușor pentru noi. Because she didn't know how to swim. Fiindcă uh, sora noastră mai mică nu știa să noate. So our solution to that problem. Așa că soluția noastră pentru acea problemă. Was to put her in an inflatable swimsuit. Așa că am pus-o într-un costum de baie i, i, uh, uh, din asta gonflabil. The swimsuit that she had was fluorescent pink. Uh, așa că acea, acel costum de baie uh, with gonflabil huge, era with uh, huge foam pads all over it. un roz uh, fosforescent uh, și cu diferite, deci era umflat în diferite locuri. It made it very embarrassing for her. A, a fost puțin cam jenant pentru ea. But pretty fun for us. Dar noi ne, noi ne distram din ce aruncam în sus și jos. So there we are throwing her back and forth. Așa că aruncam de la una la cealaltă. And my dad's catching her. Și tatăl nostru o prindea. And I'm throwing her. Eu o aruncam. And he's throwing her. Și el o arunca. And I'm catching her. Eu o prindeam. were having a great time. Ne distram de minune. I think she was crying. Eu cred că ea între timp plângea. But that doesn't matter. Dar asta nu contează. So there we are throwing my little sister. Așa că eram acolo uh, lângă bazin, aruncam sora noastră de la la cealaltă, făceam pase cu ea. And my dad just looks away. Și dintr-o, nu știu ce s-a întâmplat cu taică, mi-a că mi se uită într-o altă parte. In the middle of our game. În mijlocul micului nostru joc. Okay, you don't do that. Ok, <laughs> cam chestia asta nu o faci. And if you are, you tell the other person. Sau când te uiți în altă direcție, spui, bă, stai numai puțin că mă uit acolo. Ok, he didn't do that. Dar el nu ne-a spus nimica. Nu ne-a avertizat. So here I go, ready to throw my little sister into my dad's arms. Acum, eu uh, am lansat-o pe fica mea mai mică direct în brațele tatălui meu. Not realizing that he has totally moved on to the next thing. Fără să-mi dau seama că el deja se uita în altă direcție. But I was just having so much fun. Dar eu așa de mult mă distram that I just threw her. Că încât uh, am aruncat-o. Into the air. În aer. And he wasn't looking. El nu s-a uitat deloc. But he was still standing in the same place. Dar el tot stătea în același loc. That's not good. Aia nu-i bine. <laughs> So there she goes, flying into the air. Așa că ea zboară în aer. This big pink inflatable girl. O minge de fapt uh, gonflabilă cu cu sora mea acolo în mijloc. And there's my dad. Și acolo e tatăl meu. And before he can put his arms out to catch her. Și înainte ca să poată să-și ridice um, brațele să o prindă. His nose caught her instead. Uh, nasul a prins-o direct prima. And primul. Two little five-year-old teeth. Și acei doi dinți din față de, de, de o fetiță de 5 ani hit him right in the nose. L-a prins direct în nas. My dad starts bleeding like crazy. Tatăl meu începe ca să sângereze uh, și iesea mult sânge. My little sister starts bleeding like crazy. Uh, din nou, <laughs> sor, sora mea începe să, să strige isterică. It ruined the whole game. Și uh, tot jocul s-a, s-a terminat exact în acel moment. We had to get out of the pool. O trebuie să ieșim repede din bazin. And my little sister lost her, her two teeth that day. Și în acea zi, surioara mea și-a pierdut cei doi dinți din față. Ea de iepure. She got them back. Uh, Praise dar, God. Slavă Domnului, uh, ea, au crescut înapoi mai târziu. Come on. Ok. <laughs> But you know, in thinking about that story, Gândindu-mă la uh, uh acea amintire din vacanță care am avut atunci, uh, it, kind of reminds me about life. Uh, mi-am amintit de, de viață, că seamănă foarte mult cu viața. And you know the the danger in our life when și we get distracted. Pericolul Uh, din viața noastră atunci când nu, ne, nu suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. The danger in our life when we begin to look at other things. Pericolul din viața noastră atunci când începem să ne uităm la alte lucruri. And think that we're okay. Și să credem că în timp ce ne uităm la alte lucruri suntem ok. We're not, you know, going way into sin. A, a, vorbesc despre faptul că nu neapărat mergi adânc în păcat. We're not totally backsliding. Nu te, îți întorci spatele la Dumnezeu. We're just looking. Dar ne uităm într-o parte și în cealaltă. Seeing what's over there. E, da, ce acolo, -huh. Thinking that we can just put everything on pause. Uh, gândindu-ne că noi putem să punem totul pe butonul pauză. But the thing is, Dar adevărul e is that the enemy does not take breaks că dușmanul niciodată nu ia pauză când e vorba de, de tine. Just because you're looking away. Doar pentru simplu fapt că tu te uiți într-o altă direcție. Doesn't mean he's just going to look away as nu well. înseamnă că și el o să se uite în altă direcție. And even more importantly, mai important, God is not taking a break on you. Dumnezeu niciodată nu ia pauză când cu referire la tine. His plans and his purposes for you are not going on pause. Planurile și și gândurile lui nu sunt pe butonul pauză. You don't have time to waste. N-ai timp să pierzi. You don't have time to be looking around at what's going on around you. ai timp să în toate direcțiile și ce se întâmplă în jurul tău. His purposes are too great. Scopurile lui sunt prea mari. It's a daily thing. E o chestiune zilnică. And that's what I love about Daniel's life. Și de asta îmi place foarte mult de Daniel și viața lui. And you know, I think one of the reasons why Christians get so distracted. Și eu cred că unul din motivele pentru care mulți creștini sunt foarte uh, uh, li se distrage ușor atenția. Because we get so frustrated sometimes. Este fiindcă de multe ori devenim foarte frustrați de situații care, circumstanțe în care ne aflăm. When we can't always do it on our own. Când nu putem să ne descurcăm de unii singuri. I can't live like that. Ah, nu pot să trăiesc așa. I can't be like that all the time. Nu pot să fiu așa cum vrea Dumnezeu tot timpul. There's no way I can always be that good. Nu pot să fiu bun tot timpul. I have a news flash for you. Am o veste pentru tine. You can never be that good. Niciodată nu poți să fii uh, așa de bun. That's why we have Jesus. De aia l avem pe Isus. That's why we have the Holy Spirit. De-aia avem pe Duhul Sfânt înăuntru nostru. Because God knew you could Dumnezeu never be like that. că niciodată nu poți să fii perfect. And he doesn't expect you to always be like that. Și nu, te, nu se așteaptă ca tu să fii perfect That's sau perfect. That's why we have the Holy Spirit. De aia ai nevoie de Duhul Sfânt zilnic în fiecare moment. Us. Ca să poți ca el să trăiască prin noi. Jesus said, I will send you my helper. Isus a spus clar, eu vă voi trimite ajutorul so that meu. When you get tired, ca atunci când tot să fii obosit, you can call on him. tu poți să strigi către el. So that when things get tough, atunci când lucrurile devin grele, he can be your strength. El poate să fie puterea so when ta. everything is coming against you, când totul vine împotriva ta, and nothing is letting you get to him, și nimic nu te lasă ca să ajungi la el, he enables you to get el closer. îți dă puterea ca să te reconectezi cu el. So please stop trying to do it on your own. Așa că te rog, nu mai încerca să faci lucrurile prin puterile tale. So I'll tell you what. Și ce o să spun. Christianity is boring without the Holy Spirit. Creștinismul e plictisitor dacă nu e Duhul Sfânt implicat. It's no fun. Nu e nicio, nu nu distractiv. And as I look at Daniel's life, Și când mă uit la viața lui Daniel, you realize that He had a pretty fun life. Îți dai seama că el a avut o viață destul de distractivă. He had a pretty exciting life. Avea uh, uh, uh, o viață plină de aventură. There were no boring days. Nu erau zile uh, plictisitoare în viața lui. From the very first chapter. Din primul capitol. You see him setting himself apart for God. Vezi cum el s-a pus deoparte uh, uh, s-a pus deoparte pentru Dumnezeu. And right after that. Și exact după asta. He's given wisdom. I, i s-a dat înțelepciune, uh, uh, cunoaștere, uh, uh, cunoaștere. More than anybody else mai multe decât oricine care a fost înainte lui. In chapter 2, he's interpreting dreams for the king. În capitolul 2, el deja interpretează vise pentru împăratul uh, împăraților pe vremea respectivă. And being moved to the highest places of government. Și el ajunge în cele mai de sus scaun de de de uh, de politică. In chapter 3. În capitolul 3. You see his friends doing the same thing. Vezi că și prietenii lui fac același lucru care face Daniel. Because of his influence, they're sent to the fire. Influența influenței lui Daniel, ei stau chiar și în mijlocul focului ca And să slujească Dumnezeu. In, și când merg în, înăuntru, They're not touched. Uh, ei nu sunt atinși de foc. They're not burnt. Nu sunt arși. And they walk out. Și ies, af- ies and afară. God is given the glory. Și Dumnezeu le dă slavă. It doesn't stop there. Și nu se oprește acolo. In chapter 4. Capitolul 4. He then interprets the second dream for the king. Daniel interpretează al doilea vis pentru împăratul Babilonului. Glory is given to God again. Și din nou Dumnezeu primește toată slava. In chapter 5 he interprets some weird writing on the wall. Capitolul 5 uh, el interpretează un scris ciudat de pe by, perete. By some weird hand. De către o mână ciudată care scrie pe peretă. Ar fi putut Daniel să facă asta de unul singur? No. Nu. In chapter 6. Capitolul 6. He's persecuted for his prayer life. E persecutat din cauza că el este un om al rugăciunii. He's thrown into a den of lions. Aruncat într-un într-un într-o groapă cu lei. He's untouched. Și nu a atins nu He's e atins uneaten. deloc. Nici măcar îl mânca. God has given the glory. Și Dumnezeu primește toată slava pentru asta. The king is converted. Uh, regele în cele din urmă nation is given glory is given over to God. decide ca să-l urmeze pe Dumnezeu și toată națiunea îi dă slavă lui Dumnezeu. And it's only in chapter 7. Și doar în capitolul 7 that his real ministry began. Când începe cu adevărat lucrarea lui. This guy is crazy. Tipul ăsta e, e, e extraordinar. And you know, I wonder what would happen. Și uh, mă întreb ce s-ar fi întâmplat. If Daniel would have stopped at being just good. Dacă Daniel s-ar fi oprit și s-ar fi mulțumit, doar să fie bun, atât. Because in that case, he could have stopped at chapter 1. Fiindcă <laughs> în cazul ăsta se putea opri la capitolul 1 și era destul de bun băiatul. Chapter 1, Daniel's doing pretty good. Uh, până în capitolul 1 Daniel face o treabă destul de bună. He's living for God. Trăiește pentru Dumnezeu. His friends are too. Și prietenii lui de asemenea. He's got a nice house. Are o casă faină. People respect him. Oamenii îl respectă. People are feeling pretty good about himself. Uh, mulți What? He was feeling pretty good about Se himself. simțea destul de bine despre el însuși. What would have happened if he thought that was it? Dar mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel se gândea, mă, e ok, hai că mă opresc aici. If he stopped right there. Dacă s-ar fi oprit acolo. But he knew that God had greater things for him. Dar el știa că Dumnezeu are lucruri mai And he was not going to give up. El nu, el nu se va da bătut. And sometimes I wonder I, how did he live every single day for God? Uh, câteodată mă întreb, cum trăia el fiecare zi pentru Dumnezeu? And I, I began to ask myself that over and, and over again. Am început să mă întreb din nou și din nou și din nou. But I realized that that's the wrong question to ask. Dar după aia mi-am dat seama că e greș- întrebarea greșită care o pun. Because Daniel had a personal relationship with his God. Fiindcă Daniel avea o relație personală cu Dumnezeu. And when you have a personal relationship with God. Și tu când ai o, acea relație personală cu Dumnezeu, it's, it's not a matter of can I give everything? Nu e o chestiune de, uai, pot să dea oare Dumnezeu totul? Nu știu. Mm. It's why would you not? E întrebarea, dar cum să nu-i dai totul? Why would you want to withhold something Cum ai do- from vrea God? tu să ții ceva de la el Now I mean for those who have a personal relationship. Din nou, vorbesc despre cei care au o relație for the ones who personală. Are crazy in love with care Jesus. sunt îndrăgostit lulea de Dumnezeu. Because when you really understand what Jesus did for you. Fiindcă când încep să înțelegi ce a făcut Isus pe acea cruce pentru tine. I mean, tine. when you really understand the power of the cross. Când chiar înțelegi puterea crucii. When you really understand the ridiculous grace that was given to you. Dacă înțelegi cât de mult har ți s-a dat ție. That you don't deserve. că nu meriți acest har, but that you were given. Dar totuși ți s-a dat de către el. He loved you, fiindcă el te iubește. Even though you didn't deserve it. Indiferent chiar dacă nu so meritai. That you could now live for him. Ca acum tu să poți să trăiești pentru el. It's not a matter of can you give that to nu God. Nu e o chestiune dacă poți să-i dai lucrurile lui Dumnezeu sau nu. It's why would you not? E cum să nu îi dai. Give everything să to dai God. lui totul ce ai. There's no question in your mind when you understand the cross. Când înțelegi crucea, nu este nicio întrebare ca asta There's în no inima ta. second guessing when you're in love with him. Îs al doilea întrebă, oai să-l urmez sau să nu urmez pe el. Oh. And so tonight, Așa că în seara asta, I want to give you guys three points. Aș vrea ca să vă dau trei idei. I want to give you guys three things to, to take home. Trei lucruri care aș vrea să te duci acasă și să te gândești la ele that I have that I've looked at um, from Daniel's life, three things that he did Trei lucruri care le-am văzut că Daniel le făcea în viața lui. in going after the purposes of God for his life. În timp ce el alerga ca să îndeplinească scopurile lui Dumnezeu pentru viața lui. You see, Daniel lived a life that was set apart. Daniel trăia o viață care era pusă deoparte pentru Dumnezeu. No matter where he was, Indiferent de unde era, no matter what he did, indiferent ce făcea his life was set apart for God. Viața lui a fost pusă deoparte pentru Dumnezeu. And the first thing we see here Primul lucru care l-am văzut la viața lui Daniel is that Daniel's life was set apart e că viața lui Daniel a fost pusă deoparte for his purpose. pentru scopurile lui. He knew that it wasn't just going to happen by default. El știa că lucrurile nu se întâmplă din greșeală. Because it's one thing to know God has a purpose for your life. E una să știi că, ah, Dumnezeu are un plan pentru viața mea. Wow. It's a whole other thing to actually go after it. Dar e un total alt lucru să chiar să-l urmărești, să, să you, dorești acel lucru care Dumnezeu are pentru tine. If you think that me, that only being aware of it is enough. Dacă tu crezi că acum că ai aflat care e planul Dumnezeu pentru viața, pentru viața ta, e de ajuns. In a few years from now you're going to be sadly mistaken. Uh, vreau să spun că după câțiva ani o să fii puțin cam dezamăgit dacă rămâi doar la nivelul ăla. Because the purposes of God for you. Fiindcă planurile, gândurile lui Dumnezeu cu referire la tine, fiecare, do not just happen naturally. Nu se întâmplă așa numai, oh, le lasă să se desfășoare. Because God doesn't want to use you in a natural way. Dumnezeu nu vrea să te folosească într-un mod natural. Effort. E nevoie de efort. It takes us actively pursuing God. E necesar ca tu it să îl cauți pe Dumnezeu în mod activ perseverent going after what he has for cauți zilnic ce vrei, Doamne, pentru mine astăzi. And you see this from the beginning with Daniel. Și vezi asta de la început cu Daniel. He said, I'm going to determine. El a decis, știi ce, voi fi I'm determinat. Resolve. Eu am o, o, o direcție clară. I'm going to live for God. O să trăiesc pentru Dumnezeu. I don't care what it takes. Indiferent cât mă va costa. I don't care if I have to eat only carrots. Indiferent dacă trebuie să mănânc doar morcovi în fiecare zi. I'm going to live for God. O să trăiesc pentru Dumnezeu. If Daniel can live off carrots. Dacă If Daniel can live off just Dacă carrots, Daniel ar fi putut să trăiască doar cu, uh, cu morcovi, surely we can set ourselves apart for God. cred că și noi putem să facem la fel ca și el. And so you see that Daniel was set apart for his purposes. Vedem în primul rând că Daniel, el s-a pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu. Another thing is that Daniel was set, uh, was set apart for others. De asemenea, Daniel s-a pus deoparte pentru alții. He wasn't just living life for himself. El nu trăia viața într-un mod egoist doar pentru el însuși. But even from the beginning, he understood. De la început, el și-a dat seama. That everything he did. Că tot ce făcea affected everyone around him. Avea un efect asupra tuturor persoanelor din jurul lui. And no matter where you go, this is obvious to see. Uh, oriunde mergi, e chiar evident chestia asta. You know, even when I was in uh, when I was in junior high. Când eram în, uh, în clasele, în gimnaziu, clasa 5-8. And even really in high school. Și chiar în, în liceu. You notice that whenever you see a group of friends. Îți dai seama că când vezi un grup de prieteni, they all kind of look the same. Parcă toți ăia arată asemenea. Even in Romania. Chiar și în România cred că e adevărat acest principiu. They all kind of dress the same. Toți cam se îmbracă la fel. They even kind of say the same words. Uh, chiar folosesc aceleași uh, cuvinte. It's quite funny to me. Uh, e, e puțin uh, distractiv pentru mine. It goes to show that nothing has changed much. Uh, arată clar că nimic nu se schimbă în lumea asta. Now when I was in junior high. Eu când eram în gimnaziu. Me and my friends took it one step further. Eu cu prietenii mei am mers puțin un pas mai departe. In being weird. Uh, fiind puțin mai ciudați. We would go shopping together. Mergeam la cumpărături împreună. And buy the exact same outfits. Și să cumpărăm exact aceeași haină toți. And wear them on the exact same days. Și le purtam exact în aceeași zi la școală. Well, different color schemes, of course. Uh, dar din nou, deci același stil, doar culori diferite. Of course. And Normal. we would even we would even take it one step further. Chiar făceam lucrurile și mai departe. And we would all call each other. Și toți ne sunam. And plan to walk into school. Și planificam totul să intrăm în școală. At the exact same time. La exact același moment. So that all the world would know. Ca toată lumea să știe. That we're friends. Că noi suntem prieteni. Let no one be confused. Să nu fie niciunul co- în confuzie. We are associated with each other. Că noi suntem asociați împreună. But you see, people's lives affect everybody around them. Adevărul e că viața ta afectează pe cei din jurul tău. The way you live your life. Modul în care tu trăiești viața ta. From your clothes. De la hainele care le porți. To your time. La timpul cum îl folosești. your Words, la cuvintele cum le folosești. Jokes, la uh, glumele care le folosești. Everything you do affects everyone around you. Tot ce faci afectează pe toți de lângă tine. How is your life affecting others around you? Întrebare. Cum, îți, cum afectează viața ta viețile celor din jurul tău? Is your life causing other people to know Jesus more? Viața ta îi provoacă pe ceilalți să cunoască pe Dumnezeu mai Does mult? the life you daily live Viața care o trăiești zilnic bring others closer to the cross? îi atrage pe alții la cruce? Does it inspire them to know Jesus Îi inspiră, motivează ca să-L cunoască pe Isus mai mult? Does it cause them to think, wow, God is good? Să-i facă să zic, wow, ce bun e Dumnezeu! Daniel's life did. Daniel, viața lui Daniel He, Cam asta vorbea. He got it from the beginning. El de la început a înțeles și asta a trăit. He lived his life for others around him. A trăit viața pentru cei din jurul lui. And he set himself apart for them. Și s-a pus deoparte special pentru ei. Să aibă o influență. He knew that his calling started with his friends. Fiindcă el știa că chemarea lui a început cu prietenii Your din jurul destiny lui. starts with your friends around you. Destinul tău începe cu prietenii care ai în jurul tău. Sitting next to you. Ăla de lângă tine. Turn to your friend and say, hello, Destiny. Uh, întoarce-te la prietenul sau prietena și spune, How salut, doing Destine. How you doing tonight? Ce faci în seara asta? You're looking pretty good. Arăți bine în seara asta. Daniel was set apart for others. Daniel s-a pus deoparte pentru ceilalți. And last but not least Și ultimul, dar nu cel mai nesemnificativ, is that Daniel was set apart a treia uh, uh, idee, caracteristica lui Daniel, e că Daniel era pus deoparte to give glory to God. Să-i dea slava lui Dumnezeu. Which really is the ultimate purpose. Care este scopul suprem. It is the highest calling. Este cea mai mare chemare posibilă. That our lives would daily ca viețile give, noastre zilnic give glory to God. să aducă glorie, slavă lui Dumnezeu. And really, this is why his life was so fun. Și de aia a fost viața lui așa distractivă. This is why his life was so exciting. De aia viața lui a fost plină de aventură. It's because it was lived outside of himself. Că el nu trăia pentru el însuși, ci pentru altcineva. And everything that he did și tot ce a făcut el was outside of his capability. El a fost a depășit limitele capa capacității lui personale. See, when you get serious about God, când chiar devii serios despre Dumnezeu, when you get serious about living for Him, când chiar o iei lucrurile, le iei lucrurile în serios să trăiești chiar viața And, and I mean, I mean holding nothing back. Adică să nu ții nimic în, spa, în, în urmă. Your life is anything but boring. Uh, viața ta n-are cum să fie plictisitoare. It, you don't have time for boring. N-ai timp pentru plictisitor, lucruri uh, plictisitoare. When you're living for God every day. Când chiar trăiești pentru Dumnezeu în fiecare zi. And you know, I I know this because I've done it both ways. Uh, știu asta fiindcă am făcut, am trăit ambele stiluri de viață. Like many of you here maybe cum probabil majoritatea dintre voi la fel. I grew up going to church. Am, m-am născut și în familia mea am mers de, de când eram mică la biserică. Every week. Fiecare săptămână. It was what we did. Asta făceam în fiecare zi. In fact, I was even a, uh, a leader for a little bit. Chiar am fost și o lider pentru o perioadă de timp. But didn't really give God everything. Dar nu i-am dat lui Dumnezeu chiar totul. I felt pretty good. Mă simțeam ok pe vremea respectivă. I felt pretty comfortable. Mă simțeam confortabilă got really old really fast though. Dar lucrurile au devenit așa plictisitoare. Wow, din nou și din nou același lucru. There was no life in it. Parcă nu exista viață în tot ce făceam. There was no love in it. Parcă nu simțeam dragoste în tot ce făceam. If I can be so old, it, it started to just suck. Uh, și nici eram tânără, dar începea lucrurile să devină așa chiar I, I mă was, secau deja. I was done with it. Și uh, deja m-am săturat la o anumită vârstă. Because simply being aware of God. Sim, simplul, uh, simpla noțiune de, că ești conștient că Dumnezeu există and knowing God from a distance și să-L cunoști lucruri despre Dumnezeu sau să-L cunoști pe Dumnezeu de la distanță is uncomparable nu se compară to knowing God intimately. în a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod intim, personal, apropiat. Don't get those things confused. Aș vrea ca să nu, iei lucrurile să nu fie confuze în, în mintea ta knowing of God, să cunoști lucruri despre Dumnezeu and knowing God. sau să cunoști They're pe Dumnezeu. Uncomparable. A, asta nu se compară. And I'll tell you, there's nothing more exciting. Așa că nu este nimic there's mai palpitant, more fun mai distractiv than when you give everything you are. decât atunci când tu îi dai when you tot God, ce ai tu. When you give God all that you have, când îi dai lui Dumnezeu tot ceea ce holding ai. Nothing back să nu ții nimic în spate, niciun domeniu. Purposes, pentru scopurile Lui, from his calling, pentru chemarea and Lui, to the standard that he's called you to live at. la, la standardul la care, la care There's nothing like it in the world. Nimic nu se compară în lumea asta. And if I could have the band come up here tonight. Și dacă o, o să invit trupa să vină în față? You know, I believe that Daniel's life looked like it did. Uh, eu cred că viața lui Dan Daniel a arătat cum arăta. Because he trusted in God no matter what. Fiindcă, puteți să uitați aici, fiindcă el chiar se încredea în Dumnezeu. And there's some of you here tonight. Sunt unii dintre voi în seara asta aici. You, your life could look a lot like the, the skit that you saw earlier. Viața ta poate să arate ca sceneta care ați văzut ultima scenetă de aici. The struggles. Cu toate provocările și luptele. The mess ups. Cu uh, uh, uh, uh, momentele în care dai în bară. The sin. Păcatul. But Tonight God's called you here for a reason. Dar eu cred că Dumnezeu te-a chemat în seara asta pentru un scop And as you as we look at Daniel's life, Și în timp ce ne uităm la viața lui Daniel, every trial that came in his life, orice încercare care a venit în viața lui, every time his life was pressed up against, uh, de fiecare dată când au venit presiuni din toate părțile and împotriva the lui devil Daniel, began to attack him, și Satan a început să-l atace, he only trusted God. el doar s-a încrezut în Dumnezeu. And he was only brought victory. El doar a dus victorie. And brought higher into his calling. Și Dumnezeu l-a doar la i-a dus victorie și closer to what l-a adus mai sus și mai sus la un la o treaptă și mai înaltă. I want to ask you tonight. Vreau să te întreb în seara asta. What trial are you going through? Prin ce încercare treci tu în seara asta prin viața ta? How is the enemy attacking you? Cum te atacă Satan pe tine? How are you going to respond to that? Cum o să răspunzi la asta? Through trust? O să te încrezi în El. Faith, o să ai credință în Dumnezeu. And are you gonna say, I'm gonna set myself apart? Și o să spui Dumnezeu, Doamne, știi ce? Eu să mă pun deoparte pentru tine. Of God, pentru promisiunile lui Dumnezeu. Because I know that this is not it. Fiindcă eu știu că ce trăiesc acum nu e sfârșitul. Whether you believe that or not. Dacă crezi sau nu crezi, nu știu. I'm here to tell you Dar tonight. eu sunt aici să spun clar. This is not it. Răspicat. Unde, situația prin care treci nu e sfârșitul. This is not the end. Nu este sfârșitul. As Andrea said, this is the beginning. Când, cum a spus Andrea, ăsta e doar începutul. You're living in the preview. Trăiești doar în, în prima parte, în capitolul God wants 1. To start the movie tonight. Și Dumnezeu vrea să înceapă filmul vieții tale în He seara wants asta. To start the journey tonight. El vrea să înceapă partea importantă importantă din viața ta începând din seara asta. El vrea să-ți dea victoria în seara asta. And if I could have everybody stand up here. Și aș vrea toți să ne ridicăm picioare acum. I do believe God's called you here for a purpose. Eu cred că Dumnezeu te-a chemat să vin seara asta, să asculți predica asta pentru un scop anume. You see, we don't serve a random God. Noi nu, noi nu slujim lui Dumnezeu uh, a loteriei. We don't serve a God who just does things on accident. Dumnezeu care face așa din accident anumite lucruri. So that means that the fact that you're here tonight. Așa că prin simplu fapt că astăzi is, tu ești aici prezent. Is because he wanted you here. E din cauza că el te-a vrut pe tine ca tu să fii aici. The fact that you're here tonight. Faptul că tu ești prezent aici. Means he was trying to get your attention. Înseamnă că el încearcă să atragă atenția asupra acelei lucruri despre care He was trying to tell you something. Încearcă să spună ceva specific. That he's not done with you. Că nu nu, nu el nu s-a terminat lumina uh, uh, ce vrea să facă prin tine. That there's greatness on you. Că în viață tu, el vede măreție în tine. And that is not because of you. Și nu e datorită ție. It's because you serve a great God. Ci datorită capacității lui ce poate el să facă. Great in you. Care e măreț în tine. Who's able to do all things. Care el poate să facă totul. And if you're here tonight. Și dacă în seara asta ești aici. And as I was speaking to you. Și în timp ce eu vorbeam. You heard God speaking. Au, ai auzit că Dumnezeu îți vorbea de fapt. You felt God putting his hand on your heart. Ai simțit cum Dumnezeu începe să clarifice confuzia din inima ta. And you know și știi you haven't completely set yourself apart. că nu te-ai pus cu adevărat de o